Jimat punya cerita dengan judul Nyuloh Jangkrik. Kiriman dari Jimat Res Imam, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. cerita iki tak alami wis suwi banget kurang luwih tahun 1985. Waktu iku jamane durung enek listrik ning desaku. Aku ngaji semayan karo koncoku jenenge Munir karo Sufi. Sup, mbok bengi ayo nyolo jangkrik. Ayo, Mam. Sebabe aku yo gak duwe jangkrik, gawe rungon-rungon nek ngerik sakwise mari ngaji. Aku budal karo nggowoncor. suasana ini pas nepai padang bulan. Bulan ini sing bunder seser madangi dalan sing tak lewati. Sakwisi aku tekan sawah, aku menengrungok no jangkrik sing ringan. Tapi jenenge bocah isek cilik ora sadar ngidaki tandur deli. Katik nepaki sing duwe sawah nyengit banget. Enak-enake aku nginjen jangkrik, aku kaget idep-idep nek pinggirku ana wong sing arep nyekel aku karo brok-brok. Tandurku mbok ida-ida, tandurku mbok ida-ida. Aku mlayu, tapi aneh. Wong iku nggudak aku karo nggawa asu. asune juguk-juguk karo ngudak aku. Aku terus melayu sak kuat-kuatku tapi asu iku terus ngudak aku karo juguke bantre gak kaprah. Aku terus melayu tapi jenenge bocah jek cilik terus menek wit. Aneh asu iku nunggoni ning isorku. Asuku terus ngewasi aku karo juguk. Tak betah-betah no aku ning dhuwur wit. Akhire asu iku mirembuh ning diparake. Sakwise aku mudhun aku lagi sadar aku tekan ngendi. Terus konco-konco kumunir lansup yo neng di. Tapi ora enek jawaban. Malah sing jawab jebuli asu. Asu sing terus juga kuih gawe aku malah wedi. Awakku ngejer gak karu-karuan. Mari suasana ning sepi banget. Arep laku mulih paraku terus neng di. Aku raruh di kidul, laruh di lor. Tapi aneh. Ono wong guyu cekakan tak kiroku suarani koncoku. Suara iku tak gudak tapi suara iku ilang terus aku mendek. Tapi suara iku ono meneh. Suara iku tak gudak tapi ilang meneh terus aku mandek meneh. Sampai bolak balik ngunu terus. Terus aku wis kesel suara iku rata reken. Mari suara iku suwe gawe aku wedi. Akhirnya aku lungguh karo mikir terus pieki padahal suara jeguk asu si gudak aku. Akhirnya kanti perasaan wedi aku melaku. tapi aneh. Suara guyu iku kaya ngetutne aku. Semribite angin gawe bulu kuduku padha ngadeg. Suasana yang sepi banget kur enek suara jangkrik karo jeduke asu. Kanti perasaan wedi aku melayu tapi aneh. Suara wong guyu ki mundak edeg. Aku banjur terus melayu. Kok yono suara ceblok saka wit klopo. Suarane serak kaya sempele papah klopo. Suara iku tak pasti suara iku mekan padang koyok geni melaku. Geni ku marani aku. Aku ngejer kabeh. Melayu sak banter-banteri. Geni sing bunderi dep-dep ning duurku karo ngetutni suara guyu. Untuni sing ringeh-ringeh koyok mringisi aku. Aku melayu sak banter-banteri. Tapi aku kesandung galeng. Aku tiba dodoku nek isor sampe aku raso ambekan. geniku terus nek dhuwurku saking wediku aku terus ora sadar sadar-sadar kaya wis enek wong adzan subuh terus nepaki aku tangi kok ana loko liwat akhirnya aku ngetutne loko karo mlayu akhirnya aku iso tekan omah iki cerita saka aku imam ing wedi bersama tim Cima.